22 skirsnis Po viso to patnamas spaudžia nutraukti sužadėtuvės ir netgi odri lūkuriuoja. Ir aš suprantu, ką jie mano, suprantu, kuo jie laiko mane, kaip ir jūs. Na, o faktai tokie. Paskutinę dieną prieš išvykstant iš vieno Indijos miesto, aš paklausiau patnamą, kur galėčiau gauti e, tričinopolio cigarų. Jis nusintė mane į mažą namelį priešais jo butą. Vėliau aš supratau, kad jis nurodė visiškai teisingai, bet priešais yra pavojingas žodis, kai vienas padorus namas stovi priešais penkias ar šešias lūšnas, tad aš ko gero apsirikau. Namelio duris vėrėsi sunkiai ir už jų pamačiau visišką tamsą, bet kai įžengęs atsisukau, duris užsitrenkė už mano nugaros braškėdamos, lyg suktose ant šimto vyrių. Man nebeliko ką daryti, tik tai eiti pirmin, tad pradėjo apgraiboms linkti koridorium po koridoriaus. Visur buvo tamsu kaip tunelyje. Galų gale išėjau į laipto aikštelę, o palėpėjęs jais atsimušiau į duris užsklestas dailaus rytietiško darbo velke. Ja te galėjau apčiuopti, bet galų gale iš klebinės atstumiau. Vėl įžengiau į sutimas, kiek padažytas, žalsgana prieblandą, sklindančią nuo daugybės mažų, bet tolygiai degančių žibintų, sustatytų ant grindų. Toje šviesoje išvelgiau kažkokios milžiniškos skulptūros kojas ar pagrindą. Tiesiai prieš mane stuksojo kažkas panašaus į kalną. Prisipažįstu, aš vos nepargriuvau ant didelės akmeninės platformos, kai suvokiau, jog tai stabas – ir sakytum dar mažą bėdų, stabas atsukęs man nugarą. Jis atrodė likoks pužmogis, bent taip sprendžiau iš mažos, prie pečių prispaustos galvos, o dar labiau išdaiktų panašaus į uodegą ar kokią galūnę, užriestą nuo užpakalio ir nukreiptą tartum šlikštus didelis pirštas į kažkokį simbolį, iškaltą didžiuliais akmeniniais nugaros centre. Blausioje prieblandoje – Jausdamas kylant nerimą, pradėjau spėlioti, kas tai per hieroglifas, bet čia atsitiko dar baisesnis dalykas. Šventyklo sienoje už mano pečių be garso atsidarė duris ir įėjo vyriškis, tamsiai rudo veido, apsirengęs juodai. Jo veidė buvo sustingusi šypsena, varinėje odoje dramblio kaulo žibėjo dantys, bet man regis už vis bjauriausia buvo tai, kad jis vilkėjo europietiškais rūbais – tikėjusi išvysti drobulę apsiviniojusius šventikus ar nuogus fakyrus, bet šitai tarytum rodė, kad velniškoji magija užvaldė visą pasaulį. Vėliau įsitikinau, kad taip iš tiesų yra. Jeigu jūs būtumėte išvydęs tik tai bežionės koją, tarė jis be jokios įžangos vis taip pat šipsodamasis, mes būtume pasielgę labai švelniai – būtumėte tik tai kankinamas ir mirtumėte. Jei būtumėte išvydęs bežionės veidą, mes vis tiek būtume pasielgę labai santūriai, labai tolerantiškai. Būtumėte tik tai kankinamas ir liktumėte gyvas. Bet kadangi išvydote bežionės uodegą, privalome skirti sunkiausią nuosprendį. Jis skamba, eikite laisvas. Kai jis ištarė tuos žodžius, išgirdau, kaip automatiškai atsistumė ornamentuota velkiai, su kuria galinėjausi. Paskui, toliai už tų tamsių koridorių, kuriais klydinėjau, vėl išgirdau pasisukant sunkias laukojas duris. Beprasmiška maldauti pasigailėjimo, jūs turite išeiti laisvas, tari besišypsantis vyriškis. Nuo šioliai plaukas kirs jūs kaip kalavijas, o alsavimas gals kaip gyvatį, ginklai išnirs prieš jūs iš niekur ir jūs mirsite daug kartų. Po to jis vėl išnyko sienoje, o aš išėjau į gatvę. Kreivis nutilo, tėvas Braunas abejingai atsisėdo pievelyje ir ėmė skabyti saulutes. Patilėjęs karys kalbėjo toliau. Savaime aišku, patnamas nesutelpa savo sveikame prote, šaipos iš visų mano būkštavimų. Nuo to laiko jis abejojo mano dvasinę pusiausvyrą – Na, aš kuo glaušiausiai papasakosiu jums apie man atsitikusius tris dalykus. Pats nuspręsite, kurio iš mūdviejų teisybė. Pirmas dalykas atsitiko Indijos kaime, džunglių pakraštyje, bet už šimtų mylių nuo šventyklos, nuo miesto, nuo genties ir jaus papročių, nuo to, kuris mane prakeikė. Pabudau juodą vidurnaktį, gulėjau nieko negalvodamas, Umai pajutau silpnutį pakutenimą, tarytum siūlų ar plaukų, perbraukiant per gerklę. Krūptelėjau, atšlijau atgal, bet iš galvaus neėjo žodžiai išgirsti šventykloje. Kai atsikėlęs susieškojau žibintą ir veidrodį, pamačiau, kad skersai mano kaklo nutysęs kraujo reželis. Antras dalykas įvyko apsistojus Port Saidė, mums kartu grįžtant namo. Namas buvo tavernos ir senienų krautuvėlis hybridas. Nors viduje niekas iš tolo nebuvo panašu į bežionės kultą, labai galimas daiktas, kad kuriame nors kampe mėtėsi jaus statulėliai ar talismanas. Šiaip ar taip, jos prakeikimas buvo ten. Aš vėl pabudau tamsoje ir mano savijautos neįmanoma apibrėžti santūriau tiksliau, kaip kvapą gniaužiantį siaubą į gėlus gyvatį. Naktis virto agoniją. Aš daužiau galvą į sienas, kol pataikiau į langą ir greičiau išvirtau, negu iššaukau į apačioje esantį sodą. Vargšas patnumas paaiškinęs aną įvykį atsitiktinių įbrėžimų nejaukai sunerimo, paryčių aptikęs mane leis gyvižolėje. Ko gero jį labiau paveikė mano psichinė būsena negu mano pasakojimas. Trečias įvykis nutiko Maltoje – Ten mes apsigyvenome tvirtovėje, iš mūsų miegamųjų vėrėsi vaizdas į jūrą, bangų purslai, konetiškon palangių nuožolnioje, baltoje sienoje, plynoje kaip jūra. Aš vėl pabudau, bet šį kartą nebuvo tamsu. Kai priejau prie lango, švietė mėnulio pilnatis. Turbūt tikėjusi pamatyti paukštį ant pliko parapeto ar burę prie horizonto, o pamačiau kažkokią lasdą ar šaką – besisukančią ratais dangaus fone. Ji įskrido į mano langą ir sudaužė lempą šalia pagalvės, nuo kurios ką tik pakėliau galvą. Tai buvo keistos formos karo vėzdas, kokius naudoja kai kurios rytų gentys, tačiau jį paleido ne žmogaus ranka. Tėvas Braunas numetė į šalį saulučių vainikėlį, kuri buvo be pradeda spinti ir susimastęs atsistojo. Ar majoras Patnamas paklausė jis, turi rytietiškų retenybių, dievukų, ginklų ir kitokių daiktų, kurie padėtų susigaudyti? Daugybė, tik turbūt jie nenaudingi tokiu atveju, atsakė Kryjus, bet ėmėjo kabinetą pasidairyti. Priengyje jie sutiko Miss Watson, besisakstančią pirštinaitės eiti į bažnyčią, iš apačiaus kardėjo pat namo balsas, jis vis dar mokė vyrėję kulinarijos meno – Majoro kabinete tarp egzotiškų suvenyrų jie netikėtai rado kažkokį vyriškį su cilindru ir išeiginiais rūbais. Vyriškis įnikę skaitė knygą ant rūkamojo stalelio. Jis kiek sutrikęs padėjo knygą ir atsisuko. Krėjus gana mandagiai pristatė jį kaip daktarą Aumaną, bet jo veide buvo matyti toks nedraugiškumas, kad Braunas pagalvojo, jog tie du vyrai, nesvarbu ar Odri tai numano ar ne, varžosi dėl jos palankumo. Bet ir dvasininkas pasijuto nevisiškai nusikratęs prietarų. Daktaras Aumanas buvo itin subtiliai pasidabinės džentelmenas, patrauklaus veidų, nors beveik tokio tamsaus gimio kaip azijietis. Tačiau tėvas Braunas turėjo griežtai priminti savo, jog reikia atverti širdį net ir tiems, kurie trina vašku savo smailės barzelės, kurių miniatiūrinės piršinėtos rankos ir kurie kalba kruopščiai nutaisytais balsais. Krėjus kažkodėl itin suirzo pamatęs nedidelę maldaknygę, tamsia pirštinė aptemptoje Aumano rankoje. Nė nemaniau, kad jūs tai domina, šiukštokai pasakė jis. Aumanas, madagiai šyptelė, bet neįsižeidė. Aišku, šita man daug įdomesnį, tarė jis, dėdamas ranką ant knygos, kurią ką tik skaitė, nuodų bei panašių medžiagų enciklopediją bet jis šiek tiek per didelį nešiotis į bažnyčią. Jis užverti didžiąją knygą, vėl lyg kiek skubėdamas, lyg ir sutrikęs. Aš manau, tarė dvasininkas, turbūt norėdamas pakeisti pokalbio temą, kad visi tie jėtigaliai ir kiti tributai pargabenti iš Indijos. Iš visur, atsakė gydytojas, pat namas senas kareivis, jis buvo ir Meksikoje, ir Australijoje, kiek žinau, net ir žmogėdrų salose – Turiu viltį, kad kulinarijos jis mokėsi ne žmogėdrų salose, pasakė Braunas, nužvelgdamas podus bei kitus keistus rakandus sukabinėtus ant sienos. Ta akimirka linksmasis pokalbio objektas kyštelėjo pro duris besišypsantį raudonait vėžys veidą. Krėjau, kviečiu prie stalo, šūktelėjo jis, prieš pečiai paruošti, o tiems, kurie eina į bažnyčią, jau skambėjo varpai. Krėjus užlipo į viršų persirengti. Eumanas ir Mrs. Watson oriai išėjo į gatvę ir įsiliejo į parapiečių srautą, bet tėvas Braunas pastebėjo, kad daktaras du kartus atsisuko ir įdėmiai nužvelgė į namą. Jis netgi grįžo keli žingsnius atgal prie kampo. Dvasininkas, sakytum, stengiasi įminti kažkokią myslę. Jis negalėjo prieiti prie šiukšlių dėžėjais, murmėjo jis, šitaip įsipustęs, o gal jis jau buvo atėjęs, čia labai anksti. Kitų žmonių atžvilgių tėvas Braunas būdavo jautrus it barometras, bet šiandien jo jautrumas atrodė lygintinas nebent su raganosiu. Joks etiketas, rašytas ar įgimtas, nebūtų pateisinės jo sukinėjimuosi prie dviejų Indijos bendražygių stalo, bet jis vis tiek sukinėjusi, niekaip nebaigdamas malonaus, bet visai nereikšmingo pokalbio. Viskas dar labiau susipainiojo, kai jis pasisakė nenorys valgyti priešpečių – Kai priešais abu kariškius ėmė rikiuotis indiški patiekalai su egzotiškais garnyrais ir specialiai parengtų vynų, jis vėl pakartojo, kad šiandien kaip tyčia pasninkauja, pakramsnojo duonos plotelę, gurkštelėjo ir paliko neišgertą stiklinę šalto vandens, bet plepėjo be perstojų. Žinote, ką aš jums padarysiu, umai šūktelėjo jis, aš paruošiu mišrainę. Pats negalėsiu jos valgyti, bet laižysis net angelai. Štai matau čia salotas. Deja, tik jų ir tie turime, atsakė gerai nusiteikęs majoras. Juk žinote, kad garstyčios, aliejus ir kitkas prapuolė kartu su indeliais ir su vagimi. Žinau, žinau, neaiškiai pritarė Braunas. Aš visada bijodavau, kad šitai gali atsitikti. Todėl visada nešiojuosi prieskonių. Neapsakomai mėgstu mišrainės. Abiejų vyriškių nuostabai jis ištraukė iš lemenės kišenės pipirinę ir pastatė ant stalo. Mane nustebino, kam vagiui prireikė garstyčių, tarė jis, traukdamas iš kitos kišeniais garstyčinę. Tikriausiai norėjo pasidaryti garstyčių lapelių ir atsto, kalbėjo statydamas buteliuk ant stalo, ar aš netyčia nenugirdau, kalbant apie atstą ir viniojamą į popierių. O dėl aliejus, kurį man regis įsikišau į kairėje, Akimirką jis liovėsi plėpėjęs, mat pakėlęs akis, išvydo tai, ko nematė kiti, juodą daktaro Aumano figūrą. Jis stovėjo saulės nutvėkstoje pievelėje ir įtemptai žiūrėjo į kambarį. Nespėjus jam susigaudyti, krėjus įsiterpė. Jūs stulbinantis žmogus, tarė jis negalėdamas atsikvošėti. Aš ateisiu pasiklausyti jūsų pamokslų, jeigu jie tokie įdomus kaip jūsų manieros. Jo balsas šiek tiek pasikeitė ir jis atsilošė kėdėje. O net ir prieskonių indeliai gali tapti pamokslais, tarė tėvas Braunas labai rimtai. Ar negirdėjote apie tikėjimą, kuris panašus į garstyčios grūdą arba meilingą patepimą aliejumi, o dėl to atsto, tai argi kareiviai gali pamiršti aną vienišą kareivį, kuris aptemų sauliai, pulkininkas kreivų šiek tiek palinko į priekį ir sugniaužė staltiesę. Tėvas Braunas tuo metu ruošęs mišrainę, Greitai įmetė du kupinus šaukštus garstyčių į stiklinį vandens, stovinčią prie jo ir atsistojęs visai kitokių garsių ir ūmių balsų palėpė. Gerkite! Ta akimirka daktaras stovėjęs it įbestą sodė pasileido bėgti artin ir tuoj pat pasirodė langę šaukdamas. Ar aš čia reikalingas, ar tik jo nenunuodijo? per guonos grūdą, atsakė Braunas lyg ir šyptelėdamas, nes vimdomieji suveikė iš karto. Krėjus atvirto aukštėlininkas šezlongė, žiopčiodamas lyg ištraukta žuvis, bet gyvas. Majoras Patnamas pašoko iš vietos tamsiai raudonojo veidą išmušė dėmesį. Juk tai nusikaltimas, kimiai šūktelio jis, aš pakviesiu policiją, Dvasininkas girdėjo, kaip jis griebė nuo kablio savo skrybelę ir išpuolė pro priekinės duris, paskui išgirdo trinktelint vartelius, bet jis tik stovėjo ir žiūrėjo į krėjų, kiek patelėjas ramiai prabilo. Aš ilgai nekalbėsiu, bet pasakysiu jums tai, ką norite sužinoti. Jūsų nepersekiojo joks prakeikimas, beždžioniais šventykla, atsitektinis sutapimas arba triukas, baltojo žmogaus triukas. Yra tik vienas ginklas, galys pralėti kraują, tarytum plunksnos palietimu. Skustuvas baltojo žmogaus rankoje. Yra tik vienas būdas pripildyti paprastą kambarį nematomų, kvaitinančių nuodų, atsukti dujų čiaupą tai baltojo žmogaus nusikaltimas. Ir tik tai vienos rūšės vėzdas, kurį galima taip mesti pro vieną langą, kad apsukęs orę lanką sugrįžtų pro gretimą langą. Australų bumerangas. Galite pasižiūrėti jos majoro kabinete. Tai taręs jis išėjo laukan ir kokią minutę šnekėjosi su daktaru. Tuo tarpu į kambarį atskubėjo Audrey Watson ir suklupo prie krėjaus šezlongo – Tėvas Braunas negirdėjo, ką jėdu sakė vienas kitam, bet jų veiduose buvo džiaugsmas, o ne neviltis. Daktaras ir dvasininkas lietai nužingsniavo saudo vartelių link. Manau, kad ir majoras buvo įsimylėjęs ją, atsidusęs tari Braunas, pašnekovas linktelėjo galvą. Daktarė, jūs pasielgėte kilniai, tarė jis. Padarėte nuostabę paslaugą, bet kas sukėlė jums įtarimų, Menkniekis, tarė Omanas, bet jis nedavė man ramybės bažnyčioje, kol negrįžau atgal pažiūrėti, ar viskas gerai. Toji knyga ant stalo buvo traktatas apie nuodus. Ji buvo atversta toje vietoje, kur aprašoma, jog tam tikri indiški nuodai, nors mirtini ir nepastebimi, gana lengvai įveikiami, panaudojus paprasčiausius vimdomuosius. Manau, kad jis tai perskaitė paskutinę akimirką ir prisiminiai, kad prieskoninėje yra vimdomųjų, pagavo mintį tėvas Braunas, tikriausiai. Jis išmėtė prieskonius į šiukšlių dėžę, kur aš juos ir radau, kartu su sidabriniais rykais. Matys norėjo suvaidinti vagystę, bet jeigu įsižiūrėsite į pipirinę, kurią padėjo ant stalo, pamatysite skilutę. Ten pataikė krėjaus kulka, išbėrusi pipirus – ir privertusi nusikaltelį čiaudėti. Abu patilėjo, paskui daktaras Aumanas niūriai tarė. Majoras labai ilgai ieško policijos. Ar policija majoro, atsiliepė dvasininkas. Na kągi, sudie. Keistas Džono Bolnoizo nusikaltimas. Misteris Kelhaunas Kidas Buvo labai jaunas džentelmenas, labai senatviškų veidų, išsekintų uolumo ir ėmintų tarp melsvai juodų plaukų ir juodo kaklaraiščio peteliškiais. Anglijoje jis atstovavo didžiuliam Amerikos dienraščiui vakarų saulį, juokais dar vadinamam tekančių saulėlydžių. Tai buvo užuomina į pompastišką žurnalisto pareiškimą, priskeriamą pačiam misteriui Kidui, jog – Jis manas, kad saulė dar patekės vakaruose, jeigu amerikiečiai energingiau susiims. Tačiau tas, kas šaiposi iš Amerikos žurnalistikos, laikydamasi šiek tiek santūresnių tradicijų, pamiršta paradoksą, ją lyg ir pateisinantį. Nors jungtinių valstijų žurnalistika stiliaus vulgarumu toli pranauksta kolegas Anglus, Ji nuoširdžiai domisi rimtomis intelektualinėmis problemomis, kurios Anglijos laikraščiams nei motais. Teisingiau būtų pasakius, iki kurios jie nepriaugia. Sauliai nuolat kėlė globalinius klausimus, pateikdama juos pačiu absurdiškiausių būdų. Jos puslapiuose Viljamas Džeimsas sutarė su nupiepeliu Viliu, o nesibaigiančioje portretų galerijoje pragmatininkai kaitaliojosi su boksininkais. Todėl, kai be galo kuklus Oksfordo mokslininkas Jonas Balnoizas be galo nepopuliarioje gamtos filosofijos ketvirtinėje apžvalgoje paskelbė seriją straipsnių apie neva nepagristus Darvino evoliucijos teiginius, Anglijos laikraščiai nei neįtarė jo egzistavimo, nors Balnoizo teorija jis tvirtino, kad palyginti – Stabilę visatą retkarčiai sukrečia kataklizmai, Oksforde tapo gana įnoringa mada ir buvo net pakrikštita katastrofizmu. Tuo tarpu daugelis Amerikos laikraščių pavertė šitą iššūkį epochos įvykių ir ant saulės puslapių krito gigantiškas misterio Balnoizo šešėlis. Veikiant jau minėtam paradoksui, intelektualiai ir entuziastingai parašyti straipsniai gaudavo antraštės, matyt, sugalvotas beraščio maniako. Pavyzdžiui, Darvinas suniekintas, kritikas Balnoizas sako, jis nuvirto nuo bėgių, arba pratinkimės prie katastrofų, patarė išminčius Balnoizas. Taigi misteriui Kelhaunui Kidui iš vakarų saulės buvo pavestas su savo peteliške ir melancholišką veido išraišką nuvykti į mažą namelį netoli Oksfordo, kur palaimingai gyveno išminčius Bolnoizas, nei nenutuokintis apie šį savo titulą. Filosofas tapęs lemtingo populiarumo auka net apstulbo, bet interviu sutiko duoti. Jis pasakė, lauksęs žurnalisto 9 valandą vakaro. Saulėlydžio gaisai jau vos be apšvietį kamunorą ir neaukštas miškingas kalvas, ir romantikas amerikietis nebuvo tikras, ar eina teisingų kelių, bet to jis netvėrė iš smalsumo, tad išvidęs feudalizmo laikų kaimo užeigos namus čempiono herbas, jis įžengė pro atviras duris į vidų pasiklausinėti. Jis paskambino varpeliu, bet iškart niekas neatsiliepė. Bare sėdėjo vienintelis lankytojas, prakaulus, smarkiai apžėlės, rudaplaukis, apsmukusių ryškių spalvų apdarų. Jis gurkšnojo labai prastą viskį, bet rūkė labai gerą cigarą. Viski savaime aišku buvo čempiono herbo, o cigarą jis ko gero atsivežė iš Londono. Ciniško aplaidumu jis kaip dangus ir žemė skyrėsi nuo pasitempusio dabitos amerikiečio, bet kažkas, gal pieštukas ir atversta užrašų knygeliai, o gal gyva žydruokių žvilgsnis, pasufleravo kidui, kad čia kolega žurnalistas. Ir jis neapsiriko. Gal malonėtumėte patarti, su amerikiečiams būdingu galantiškumu kreipėsi į jį kidas, kaip galėčiau pasiekti pilkai kotedžą, kur, jei neklystų, gyvena misteris Bolnoizas. Tas kotedžas čia pat už kelių žingsnių prie pat kelio, atsakė rudaplaukis ir sėmės iš burno cigarą. Aš pats tuo įtrauksiu į tą pusę, bet ketinu eiti į Pendragonot parką ir viską pamatyti savo akimis. O kas tas Pendragono parkas, paklausė Kalhaunas kitas. Sero Klodo čempiono dvaras, argi jūs ne dėl to atvažiavote? Paklausė vietinis kolega, nužvelgdamas jį. Aš atvykau pasimatyti su misteriu Balnoizu, atsakė kidas. O aš pasimatyti su Mrs. Balnoiz, bet neieškosiu jos namie, nemaloniai prunkštelėjo jis. Ar jūs domitės katastrofizmu? paklausė sutrikęs amerikietis. Aš domiuosi katastrofomis ir manau, keltas jų greitai atsitiks, niūriai tarė pašnekovas. Mano amatas šlikštus ir aš niekad neketinau to neikti. Taip taris, jis nusispjovė ant grindų, bet netgi šitoks poelgis rodė, kad jis tauriaus kilmės. Reporteris iš Amerikos pažvelgė į jį įdėmiau – išbliškęs ir išsekęs veidas, kupinas grėsmingų, dar nepratrūkusių aistrų, bet vis dėlto išmintingas ir jautrus. Drabužiai prastokie ir netvarkingi, bet ant ilgo plono piršto blykčiojo brangų žiedą su anspaudu. Kaip paaiškėjo besišnekant, vardu Džeimsas Delrojus, nusigyvenusio Airijos žemaldžio sūnus, turės pelnytis duona liberaliame laikraštyje madinga visuomeniai – kurį nuoširdžiai niekina reportažais ir, kas jį itin skaudina, beveik šnipinėjimu. Iš tiesų gaila, kad madingos visuomenės visiškai nedomino Balnoizo pretenzijos Darvinui, taip tauriai sujaudinusios vakarų saulės protus ir širdis. Delrojus atrodo atvyko čia suodės, kad pakvipo skandalu, galinčiau pasibaigti skirybų bylą teisme, o kol kas brestančių tarp pilkojo kotedžio ir Pendragono parko. Apie serą Klodą čempioną vakarų saulės skaitytojai buvo girdėję ne kiek nemažiau kaip apie misterį Balnoizą, kaip ir apie popiežių ar apie derbę nugalėtoją, tačiau mintis, kad jie artimai pažįsta vienas kitą, kidui būtų pasirodžiusi neįtikėtina. Jis buvo girdėjęs ir netgi rašė pažįsta serą Klodą Čempioną kaip vieną šauniausių ir kultūringiausių pirmojo dešimtuko anglų. Puikų sportininką, išraižiusi jachtomis pasaulio jūras, garsų keliautoje, parašiusi knygų apie Himalajus, politiką, sužavėjusi rinkėjus, neįprasta konservatyvios demokratijos idėja, be viso tų talentingą mėgėją dailininką, muzikantą, literatą, bet pirmų pirmiausia aktorių. Seras Klodas išties buvo iškilė asmenybė, net ne amerikiečio akimis. Visapusiški jo kultūriniai polinkiai, nepasotinamas šlovės troškimas kažko priminė renesanso epochos kunigaikščius. Jis buvo ne tik tai universalus meno mėgėjas, bet ir jo fanatikas – Kita vertus, jis ne per nago juodimą nebuvo panašus į senoviškus lengvapėdžius, vadinamus diletantais. Neprikaištingas sakalo profilis su juoda itališka akimi taip dažnai šmėkščiojo ir madingos visuomenės ir vakarų saulės fotokronikoje, kad kiekvienam skaitytojui galėjo pasirodyti, jog tą žmogų tartum kokia vidaus ugnis ar net lyga kamuoja garbės troškimas. Tačiau nors kidas tiek daug žinojo apie serą Klodą, Faktiškai daug daugiau negu buvo įmanoma, jam nei keiščiausiame sapne nebūtų toptelėjusi mintis sieti tokį galantišką aristokratą su ką tik prasikalusių katastrofizmo teorijos kūrėjų arba mintimi, kad seras kolodas čempionas gali artimai draugauti su Johnu Balnoizu. Bet, pasak Delrojaus, tai buvo neginčytinas faktas. Jie buvo neperskiriami mokykloje ir koledže, nors labai skiriasi socialinė kilmė. Juk čempionas, stambus dvarininkas ir beveik milijonierius, o Balnoizas, vargšas mokslininkas, iki pastarojo meto niekam nežinomas. Ir dabar nuolat bendravo. Net Balnoizo namelis stovėjo prie pat Pendragono parko vartų. Bet ar jie ir toliau liks draugai – darėsi nebeaiškos, sklido nemalonus ir šlykštus gandai. Prieš metus ar dviejus Balnoizas vedė gražią, gana talentingą aktorę, kurią dievino savaip, droviai ir nerangiai. O čempionų rūmų kaiminystė teikė tai įnoringai žymybei progų savo elgesius skatinti pagristą nerimą. Seras Klodas buvo puikiausiai valdęs meną būti dėmesio centre. Atrodė, kad jis beprotiškai mėgaujasi, demonstruodamas intrigą, tikrai nedarančią jam garbys. Liukai iš Pendragono vienas per kitą pristatinėjo gėlių puokštės Mrs. Balnois, karietos ir automobiliai vienas per kitą važiavo prie kotedžio paimti Mrs. Balnois. Sero Klodo valdose vienas per kitą vyko pokeliai ir karnavalai, kuriuose baronetas šlovindavo Mrs. Balnois lyg meilės ir grožio karalienę riterių turnyre. Ta vakarą, kurį kidas paskyrė pokalbėms apie katastrofizmą, seras Klodas Šempionas paskyrė vaidinti Romeo ir Džiulietą po atvirų dangumi. Romeo ketino būti jis pats, o Džiulietos turbūt nė nereikia vardinti. Nemanau, kad čia bus apseita be skandalo, tarė jaunas vyriškis rudais plaukais ir atsikėlės pasiražiai. Gal senį Baunoizą kiek ir aptašiai, gal ir pats apsitašiai, bet vis tiek jis tuo brys, mulkis per visą pilvą ir dar kubų, bet nemanau, kad tai bus. Jis turi didžiulį intelektualinį potencialą, pakeliai tarė kidas. Taigi, tarė Delrojus, bet netgi didžiulio intelektualinio potencialo vyriškis gali pavirsti tokiu aklomulkiu. Jūs jau einate? Po minutės trauksiu ir aš. Tačiau Kelhaunas kidas, baigęs gerti pieną su soda, sparčiai nužingsniavo keliu į pilką į kotedžą, palikęs cinišką informatorių su jo viskiu ir tabaku. Diena visai geso, dagaus kliautas pasidarė tamsus, žalsvai pilkas tarytum skalūnas. Tai šen, tai ten sumirksėjo žvaigždžiai, kairysis pakraštys buvo šviesesnis, galėjai nujausti patį keisint minulį. Pilkasis kotedžas, apsuptas aukštaus ir tankiaus digliatvūriais, kvadrato stovėjo taip arti parko pušų, jog kidas iš pradžių palaikė jį vartų sargo nameliu. Tačiau aptikęs ant siaurų medinių vartelių savininko pavardę, jis dirstelėjo į laikrodį, įsitikino, jog atėjo išminčiaus paskirtų laiku, žengė į kiemą ir pabeldė į priešakinės duris – Apsidairęs aplink pamatė, kad namas, nors nepretenzingas, yra kur kas didesnis ir prašmatnesnis negu iš pirmo žvilgsnio ir niekiek nepanašus į vartininko namelį. Šuns būda ir avilys stovėjo pašalėje, tarsi patriarchalinio Anglijos kaimo simboliai. Mėno kilo iš už vaisiais aplipusių kriaušio eilės. Šuo išlindęs iš būdos, elgėsi orė ir neketino loti. Kukliai apsitaisęs senyvas tarnas, kuris atidarė duris, buvo mažakalbis, bet pagarbus. Sere, misteris Bolnoizas pavedė atsiprašyti jo vardu, prabilo tarnas. Deja, jis turėjo skubiai išeiti. Klausykite, betgi jis pats paskyrė man pasimatymą, pakėlė balsą reporteris. Ar žinote, kur jis išėjo?